Pozdrav! Ja sam Leon. A ja sam Ivan. A vi slušate Pozes, podcast Eurosong hr Drugu sezonu. Epizodu broj 7. Danas vam donosimo ono što ste možda propustili u proteklih tjedan dana. I ono što ne smijete propustiti u idućih tjedan dana. Danas ćemo pričati o onome što se dogodilo prošli tjedan i onome što nam dolazi sljedeći tjedan. Isto tako u glavnom dijelu našeg podcasta možete čuti naših top 3 iz Slovenije, naših top 3 iz Ujedinjenog kraljevstva, naših top 4 iz Norveške i sa Islanda. u vijestima iz proteklog tjedna. Norveška je u petak izbacila svoje pjesme koje možete poslušati na službenoj stranici NRK kao i na youtube a u nastavku možete čuti i naš top 4 i isječke nekih od pjesama. Island je dan nakon Norveške slijedio primjer i objavio svoje pjesme, te isto tako u nastavku možete čuti naš top 4, a pjesme na youtube Bar Rafaeli, Erez Tal, Asija Zar i Lucy Ayub bit će naši domaćini u Tel Avivu i vodit će nas kroz dvije polufinalne i finalnu večer 64. natjecanja za najbolju pjesmu Europe. U petak Makedonska nacionalna televizija MRT objavila je kako će ovu zemlju na Eurosongu u Tel Avivu predstavljati Tamara Todevska – portal reporter.mk napominje kako će MRT imati na izbor nekoliko skladbi, a da ćemo pjesmu koja će predstavljati Makedoniju na Eurosongu 2019. čuti krajem veljače. Podsjetimo Tamara je sa Adrianom i Vrčkom e, Makedoniju predstavljala 2008. godine u Beogradu sa pjesmom Let Me Love You, kada su natjecanje završili na desetom mjestu u svom polufinalu. Ali se nisu našli u finalu jer je žiri te godine imao pravo jednu pjesmu poslati u finale, a njihov izbor je tada bila šveđanka Harlote Pereli. Tamara se dva puta pojavila na Eurovizijskoj pozornici i to kao prateći vokal 2004. godine Toši Proeskom i 2014. godine svojoj sestri Tijani Dapčević. Nakon tri tjedna natjecanja završio je francuski izbor Destination Eurovision. Uzbudljivo trosatno finale najviše je veselja donijelo Bilalu Hasaniju koji je odnio pobjedu s 200 bodova. Drugo mjesto pripalo je Simon, a treće Chimène Badi. Inače drugu godinu za redom francuski izbor osvaja pjesma koju su napisali Emilie Sat i Jean-Carl Lucas poznati kao Madame Monsieur. Nakon tri i pol mjeseca završila je prva sezona malteške inačice poznatog showa X Factor. U napetom finalu, s čak tri kruga glasovanja, konačnu pobjedu je odnijela Mikela Pače. Prva sezona malteškog X Faktora poslužila je i kao malteški izbor predstavnika za Eurosong 2019. Natječaj za pjesme bio je otvoren tijekom prosinca 2018. a pjesmu za Tel Aviv Mikela će dobiti naknadno. Češka televizija je u ponedjeljak nakon tjedan dana rekapitulacije glasova objavila konačne rezultate svog predizbora. Pobjedu je odnijela grupa Lake Malawi s pjesmom Friend of a Friend. Drugo mjesto podijelilo je troje izvođača, a to su Jakob Ondra, Pam Rabbit i Barbora Mohova. Inače, pred kraj objave rezultata, čelnik Češke televizije najavio je za 2020. godinu televizijsko finale. Zainteresirani izvođači već mogu početi slati svoje prijave. Slovenska televizija RTV Slo objavila je 30-sekundne isječke pjesama koje će se natjecati na skorašnjoj EMI. U petominutnom videu, kojeg možete vidjeti na stranicama slovenske televizije, izvođači su predstavljeni onim redoslijedom kako ćemo ih slušati u subotu 16. veljače. Austrijska televizija ORF je utorak objavila ime svoje predstavnice na nadolazećem Eurosongu. Kao i proteklih nekoliko godina, u skautiranju mladih glazbenih nada austrijske scene ORF-u je pomogao njihov ekspert Eberhard Forcher, na čiji je prijedlog na kraju izabrana 30-godišnja pjevačica pod umjetničkim imenom Paenda. Na 64. Eurosongu izvešće pjesmu naziva Limits. Prema njezinim riječima riječ je o dubokoumnoj elektropop pjesmi. Njezina pjesma Limits bit će predstavljena naknadno. Hrvatska radiotelevizija je u utorak objavila kako jednu od 16 izabranih pjesama nećemo čuti na Dori 2019. Riječ je o pjesmi Brod bez imena autora Eduarda Botrića i Matka Šimca koju su u Opatiji trebali izvesti četiri tenora. Razlog za otkazivanje nastupa jest prije dogovorena obveza. Prema pravilima Dore njihovo mjesto trebala je zauzeti pjevačica grupe Pavel, Tonka, sa pjesmom Don't Say You Love Me međutim i ona je odustala. Tako će na njihovo mjesto doći pobjednica druge sezone Hrvatska traži zvijezdu, Kim Verson, sa pjesmom Nisam to što žele. Zbog ove situacije HRT je izabrao nove dvije zamjene, a to su Patricija Gašparini sa pjesmom Pretend i Eni i Vijeko sa pjesmom Čudo. Navikli smo da Eurovizijska groznica prestaje u svibnju, no to bi se uskoro moglo promijeniti. Naime, Njemci u lipnju ove godine organiziraju prvu Eurovizijsku konvenciju pod nazivom UNESCON, po uzoru na popularnu konvenciju ljubitelja stripova, Comicon. Cilj ove konvencije je prema riječima idejnog tvorca Irvinga Voltera pokazati kako Eurosong može ponuditi puno više od onoga što je sada. Domaćin prvog UNESCONa bit će njemački grad Hanover, a svečano otvaranje planira se za 28. lipnja i će sve do 30 lipnja. Sama konvencija obilovat će zanimljivim sadržajima poput koncerata na otvorenom, radionica, druženja s poznatim eurovizijskim izvođačima i sl. Središnji događaj će svakako biti koncert uz živi orkestar koji će započeti u subotu u 21 sat, što je inače satnica finala Eurosonga, a na njemu će svoje pjesme izvoditi bivši sudionici ovog natjecanja. Nakon relativno mirna četiri mjeseca počinje eurovizijska ekstravaganca u Finskoj. Na konferenciji za novinare u utorak Finska državna televizija ILE predstavila je svoga natjecatelja na Eurosongu 2019. u Tel Avivu. Prije 20 godina osvojio je svijet s pjesmom Sandstorm, a sada će DJ Darude imati čas da predstavlja Finsku na najvećem glazbenom natjecanju. Netom prije početka konferencije za novinare, Ile je objavio detalje vezane za izbor pjesme. Kako je opisano, format ostaje isti kao i prethodne godine. Jedan izvođač s tri pjesme, svaka će biti predstavljena svakih tjedan dana, a u finalu drugog ožujka međunarodni žiri i publika će izabrati najbolju za Tel Aviv. Središnji događaj ovog tjedna bio je ždrijeb za polufinala u ponedjeljak. Tel Avivski muzej umjetnosti u popodnevnim je satima ugostio ceremoniju ždrijeba za polufinala Eurosonga 2019. te predaja insignije ključeva simbola domaćinstva. Nakon cijelog niza govora različitih uglednika 36 zemalja raspoređeno je u dva polufinala, a još šest zemalja, inače izravni finalisti Francuska, Italija, Njemačka, Španjolska, Ujedinjeno kraljevstvo i domaćin Izrael, dobili su polufinala u kojima će glasovati. Hrvatska će nastupati u drugom polufinalu u drugom dijelu. Službeni redoslijed nastupa u polufinalima bit će određen naknadno. A sljedeći tjedan opet puno toga imamo na rasporedu, bližimo se onom dijelu veljače kada je raspored predizbora najgušći. Sljedeći tjedan, odnosno zapravo već danas u četvrtak, e, Danska će izbaciti svoje pjesme za njihov Dansk Melody Grand Prix. U Estoniji isto tako danas, odnosno četvrtak, čeka nas prvo polufinale, a već drugog drugog, dakle u subotu imamo i drugo polufinale. U Latviji nas čeka njihovo drugo polufinale kada ćemo imati kompletirane, e, kompletiranu postavu finala. U Mađarskoj imamo treće, ajmo reći, polufinale, iako je to zapravo njima tek četvrt finale, dugo će to trajati. U Litvi pak imamo njihov četvrti hit, odnosno njihovo četvrto, ajmo reći, polufinale, odnosno to isto četvrt finale. Drugog drugog će Rusija najaviti svog predstavnika, dakle isto tako u subotu. A sada dvije velike vijesti tjedna. Ovaj vikend, odnosno u subotu, uz ovo sve drugo što sam nabrojao, počinje Melodi Festivalen, bit će prvo polufinale u Geteborgu, u Skandinaviju Mareni i od e, nekih izvođača koji su ovako vrijedi ih spomenuti da ih pogledate bit će Nano koji je prošle godine bio na Euros, na, bože, na, na Melodi Festivalenu Victoria i Ana Bergendal koja je 2010 postala neslavno poznata kao jedina koja za Švedsku nije uspjela proći u finale. Tako da to, to svakako pogledajte ako ćete moći. A uz to sve, ako vas, ako vas Švedska dovoljno zagrije za idući tjedan, od 5. do drugog svake večeri čeka nas San Remo u Italiji, u San mi ćemo se probati ubaciti negdje na pola, mislim da nakon druge, ne, e, sedmog drugog, znači na njihovoj trećoj večeri nam izlazi podcast pa ćemo vidjeti što ćemo moći reći o tome. U međuvremenu, eto, uživajte. A sad? A sada nešto o slovenskom predizboru. Emi, našoj dragoj Emi, ove godine e, su Slovenci bili poprilično zanimljivi, barem meni, ne znam... E, još su uvijek, još su uvijek. Dobro, još su uvijek. ove godine su meni bili zbilja onako nekako svježi i otkačeni, imali su up-to-date pjesme. Imaju, zašto pričaš u prošlosti? A pa ne znam, evo, poslušali smo ih pa eto, odradili smo i Bilo taj dio. Bilo prošlo, doduše samo smo poslušali 30 sekundne isječke iz izdelke kako su su oni rekli, jel? Iz seke, iz seke. Ali cijele, cijele pjesme će tek doći, ne znamo će se to moći poslušati prije samog predizbora, odnosno prije polufinala ili tek nakon polufinala. E, ono na čemu smo mi ocije, na temelju čega smo mi ocjenjivali pjesme su 30 sekundni isješci, tako da to nije još konačno, Hej čuj, moramo to odraditi brzo sa Slovenijom. <laughs> da, da, koliko su oni nama e, pjesme dali, toliko ćemo mi pričati o tome, što kraće to bolje. E, mi smo izdvojili naših top 3 ali moram priznat da me, što se mene tiče po meni ni jedna pjesma nije baš onako podbacila, meni su sve bile onak zanimljive, nešto je bilo malo e, te, više koje su e, pjesme vukle na tehno note, e, neke su malo više bile pop, neke su bile malo više rock, tako da svega tu svašta ima i meni su se iskreno sviđali. Pa mislim da moramo računati na to da svaka od tih televizija u Europi cilja na to da budu raznoliki, a ja se samo moram baciti pogled, zaista rekao si da su tebi baš sve ovaj, dobre, ja moram provjeriti jel slova ti ne poznaš konjev znači da ti ne poznaš konje ili to znači nešto drugo. Jer ako, you don't know no horses. You don't know, you do not know horses. To je, pri, to je prijevod, tako da ono, nije mi baš pjesma sjela, a koliko sam uspio čuti ti. ali pazi kako se oni zovu, Fat Horses. To je grupa Fat Horses koje... To su kao nahranjeni konji, jel ja to dobro razumijem? Pa ne znam, oni znaju puno toga o konjima razli, različitih vrsta. Evo i stali smo tu na njima, dobro ne nećemo ih opet slušati. Dobro, idemo mi na naših top 3, a konje, konje ćemo staviti Slovencima da se odaberu. E, I ždrijebat ostalo. <laughs> Ždrijebat. um, <laughs> na, na, trećem našem mjestu su se našli Zala Kralj i Gašper Šantl sa pjesmom Oprosti. Lično sam topla prijatelja I nisam kod snežinka ki čaka na pomlad što ti kažeš o ovoj pjesmi? Spora spora je bila, malo sporija, malo laganija, ali ne kao nešto loše, nego uz usporedbi sa svim tim pjesmama. Neko... Kada kažeš oprosti, moraš polako to reći, napraviti cijeli uvod, eh, uvesti ljude u priču i onda tek se ispričati. Meni se sviđa ta riječ. Međutim, mi ne znamo je li ovo bio uvod ili je ovo već bio referent pjesme. A da, da, mi smo <laughs> slušali samo 30 sekundi. Kako oni to nama odrežu, tako smo mi to protumačili da je ovo kao vrhunac pjesme, pa vjerojatno žele da čujemo ono što je najbolje od pjesme. To je jedna laganija pjesma možda, možda čuvaju najbolje za u živo, ne znamo. Uh, pa ne vjerujem, mislim, ako predstavljaju pjesmu trebali bi, trebali bi onako uzet neki, neki dio koji će zaintrigirat e, ljude da slušaju ili gledaju dalje. ne znam, meni se sviđa, sviđa e, ta pjesma, e, je sporija, je laganija, ali to ne znači da mora biti i dosadna. Slažem se. Idemo mi na naše drugo mjesto, to je Raven, koja se, neki bi pročitali Raven, zapravo ne znam više kako slovenci to čitaju, ja to čitam ovako kako piše, povuku vuku, <laughs> tako im je najsigurnije, u Sloveniji nikad ne znaš. Ona je već e, dvije godine tu, to jest ovo je već treća godina da je ona tu negdje na EMI, barem od kad ju ja baš onako pozornije pratim, prije dvije godine je bila tu sa pjesmom Zažarim, bila je disko kugla na vrlo lijepoj pozornici, ona je bila disko kugla, nisam pogrešno rekao, a prošle godine je vodila skupa skupa sa našom Andrejom Andraši. Mm. A ove godine je tu sa pjesmom Kaos. Daš pada i souze zlijem van, na površu sve je Raven ili Raven, nismo sigurni kako se e, čita ovo njezino ime. A trebali bismo biti koliko puta je već bila na predizboru. <laughs> E, Raven je već e, par puta na predizboru bila. Prije dvije godine se natjecala, prošle godine je vodila. Mm, dobro. e sada, ona je prije svega e, vidimo njezinu, njezin vizualni dio je vrlo ovako osebujan, aspekt, Leone. Aspekt, ja bih rekao. Ovaj, ženska mijenja e, frizure, <laughs> oblike, razno razne proporcije <laughs> mijenja. E, što se tiče njezinog izgleda, vrlo je atraktivan, da, meni se Recimo sviđa. mi nešto o pjesmi, na to smo Što se tiče pjesme, meni je, ja mislim čak da je ta pjesma malo onako kako bih rekao, blago ispred svoga vremena. Ona kombinira puno tu nekakvih elemenata, ima elemenata i tehna i nekakve disko glazbe, nešto što bi mogao slušati, što bi mogao čuti u nekom e, disku ili klubu. Mome ponositi tog ti u tih 30 sekundi. E, pa da, ne znam, uglavnom nekako sviđa mi se, ali onako kao da je malo, malo, malo ispred svog vremena, kao da neće možda e, zapravo rezonirati sa publikom, zapravo sve, sve ukupnom publikom. Na prvu, onako na prvu loptu. Trebaju se malo možda probaviti. <laughs> Vidjet ćemo, mislim da RTV Slo ne pušta sve pjesme samo tako olako, posebno kad je u pitanju Raven, Raven jer e, ona kada dođe na taj predizbor da nešto dobro. Ja bar mislim, to jest dati će nam nešto dobro. Da, svake godine uopće ne razočara. Baš smo se podsjetili i prošlih nekih pjesama, mislim, ženska baš onako cijeli performans ovaj, nudi. E, ne samo pjesmu, mislim, pjesma je glavna naravno, ali poprati sa e, svom silom e, kojekakvih kakvih dodataka. Idemo mi na naše prvo mjesto, na njemu se našla Kim Begović sa pjesmom Rhythm Back to Me. Kim nas je oduševila, barem ja govorim u svoje ime, ne znam jel tebi isto tako. Da, da, znači nju smo slušali prvu, prvu po redu i odmah smo onako <laughs> se probudili sa tom pjesmom, znači Rhythm Back to Me, pjesma je upbeat, brza, onako ima čistu, jasnu poruku nekako i znači u prvih ma, 10 sekundi nas je već kupila i mene i I prije i 5 sekunde mislim da je već bilo dovoljno poanta ove pjesme je ta da e, vrlo je moderna i vrlo je upbeat, znači tempo nas je odmah pokrenuo i ja mislim da je to jedna od bitnih stvari kada je u pitanju pjesma ja sam ju odmah i upamtio, nakon nekako ostala mi, čak da pače taj, taj osjećaj, mislim osjećaj, taj, e, kako bih rekao, pomozi mi, ostao je sa mnom još e, nekoliko pjesama taj nekakav dobar osjećaj. Ponijelo te. Ponjelo me definitivno, ali par pjesama <laughs> još nakon toga. Tako, nekako onako upečatljiva je zanimljiva je nekakva pozitivna energija prevladava u ovoj pjesmi. Ono što isto želim reći je, pjesma jako dobro zvuči, dobro je producirana, barem u ovoj verziji koju smo mi čuli od 30 mm, sekundi. Samo se nadamo da će tako isto zvučati i uživo, jer je glas zvuči... ne bi? takve življe, onako brže pjesme obično zahtijevaju i ples. Ljudi baš ne funkcioniraju najbolje osim ako nisu wow fit e, na pozornici kada moraju i plesati i da će se zadihati? Mislim da će se zadihati ko Eleni na kraju Fuega. <laughs> Thank you Europe! <laughs> Uglavnom, Eto, nadamo se najbolje za Kim Begović, nadamo se isto tako da ćemo čuti pjesme u, punoj verziji, tako da možemo dati nekakve konkluzivnije ocjene i mhm. recenzije pjesama, a umeđu vremenu idemo dalje na naš UK top 3, odnosno Eurovision You Decide. Ujedinjeno kraljevstvo nam je pripremilo tri pjesme, Bigger Than Us, Freaks i Sweet Lies, svaku od kojih će izvesti po dva izvođača. Pa, s obzirom da će se oni naticati u duelima i za svaku pjesmu će zapravo pobijediti jedna izvedba, mi ćemo prvo reći ko je po nama pobjednik svakog duela, a onda ćemo prokomentirati naš top 3. To je naš potencijalni finale. Tako je. U prvom duelu Bigger Than Us mi smo po našim ocjenama i onako po onome što smo čuli, mogli čuti, procijenili da bi uh, eh, Bigger Than Us mogao bolje izvesti Michael Rice, to jest da bi bolje moglo zvučati, nećemo reći da će bolje izvesti jer ne znamo kako to zvuči uživo. Da, i kako će to izgledati na sceni. A posebno kako će izgledati na sceni. Možemo dalje. Sljedeći nam je Freaks, pjesma Freaks, a, njih izvodi Jordan Clark u pop rock verziji i Made u dark pop verziji. mi smo odabrali pjesmu Made u dark pop verziji da bi oni mogli bolje izvesti tu pjesmu. Misliš izvođače Made? Made, da, to je valjda grupa. Jel? Mhm. Mi mislimo da bi oni mogli e, izvesti bolje tu pjesmu, pa smo ih odabrali za naše pobjednike, za Freaks. Idući duel je bio duel za pjesmu Freaks. E, u prvoj verziji tu pjesmu izvodi Jordan Clark, a u drugoj Made. E, Jordan je izveo pjesmu u pop rock verziji, a made u dark pop verziji. Mi smo odlučili, to jest e, izabrali pjesmu, e, e, drugu verziju te pjesme koju izvodi Made, jer nam se čini da je to nekako bolja verzija, iako su nam malo upitni liri, liriksi, riječi pjesme, nekako se to sve izbalansira sa zanimljivim tonovima u pozadini, te, po, nekim zvukovima koje možda malo zvuče kao autotune, ali sve skupa zvuči kao zanimljiv paket. Posljednja od tri pjesme je Sweet Lies koje su izvele Carrie Ann i Anissa. Uh, Carrie Ann je izvela to u obliku nekakvog dance anthema, odnosno dance himne, ajmo reći, a Anessa u vidu emocionalne, odnosno jedne osjećajnije balade od te dvije pjesme zapravo e, mi smo po našim bodovima odlučili da bi pobjedio Dance Anthem, međutim više ćemo o tome reći kad ćemo ići pojedinačno po pjesmama. E, dosta je tu teško odlučiti zapravo koja je bolja, tako da idemo mi po redu od naše treće, odnosno one koje, koje je dobila koja je na trećem mjestu, e, a to je Michael Rice i Bigger Than Us. Take my hand and I lead you home. Can you understand? It's bigger than us It's bigger than you and me It's bigger than us It's bigger than everything we see Cause I can feel the universe When I'm feeling što si ti istaknuo, poprilično je teško odlučiti koju pjesmu poslati u svakoj verziji eh, kao onu koja će završiti u velikom finalu. Eh, to je sve jedno razlike... finale da se razumijemo. To mm. Dobro. Idu tri, tri duela i onda odmah nakon toga opet se izvode i opet Dobro. se glasa. E, teško je izabrati tko će predstavljati tu pojedinu pjesmu. znači, između njih male su razlike. Znači, između e, e, kako je svaku pjesmu, kako su svaku pjesmu izvodili po dva izvođača, vrlo male su razlike. Prvenstveno zato što ima imaju iste riječi, a onda sad jedino što ih e, razlikuje su melodije, jel tako? E, e sada, meni se ova više svidjela zato što mi je bila ugodnija glazba. <laughs> E, naravno, i glas je tu odigrao ulogu zato što, znači, momak zbilja ima glas onako nekako široko, kako bih rekao, pomozi mi. ne, ne, ne znam, kako široko, pa nekako, obu, <laughs> da, tako je. Obujam nekako glasa, mi se, ne znam, sviđa. Raspon. Raspon, tako je, to je riječ koju sam tražio. Ali isto tako i vidim da je to nekako pametno, pametno su posložene sve te fraze, nekako pomalo i lukavo i promišljeno i domišljato. Baš ti voliš te riječi koristiti. <laughs> ne znam, meni se u toj pjesmi konkretno čini da je vrlo dramatično ta, ta glazba, taj soul u toj priči Soul Filled Ballad je uglavnom taj zbor u pozadini i ti, ti instrumenti i bubnjevi koji se u biti zapravo najglasnije čuju tamo pred kraj kada zbor zapravo pod navodnicima zbor pjeva iza njega i ne znam, te, te riječi su mi malo ovako, rekao bih da je poruka skrivena, ne bih baš previše ovoga otkrivao, ali Bigger Than Us, ok, dobro, nećemo ništa. Zborno pjevanje malo baca i na ovog e, Cezara Samsona iz Austrije, zapravo na Famous ovu pjesmu s kojom sam probao probit e, na, na finalu u Španjolskoj, međutim, ne bi baš preporučio recikliranje starih stvari jer Cezar Samson je došao u top 5 i to je kraj priče. Pjesma je dobra, Bigger Than Us. Da, da, mislim, e, bez iznimke, e, zapravo, sve te pjesme su meni zanimljive i sve, te, svi ti, e, sve te različite vrste pjevanja, meni, meni je to zapravo, ja ne želim pocijeniti njih jer nekako sve su zanimljive. Apsolutno. U svakima se može nešto pronaći. I pitanje je kako će one zvučati uživo. To je zapravo ključna stvar, ne samo izgledati nego kako će zvučati uživo, jer to je ono što je zapravo bitno, jer pola glasova na kraju krajeva u finalu od odlučuje žiri koji će slušati više nego što će gledati. Dobro, ovo su onako iz eh, znači dovedene do savršenstva, ipak su to studijske verzije i tako. Međutim, druga, druga pjesma, zapravo drugi izvođač, Holly Tandy, ako se tako zove, mhm. eh, nije mi toliko privlačna koliko ova prva. Zato nam je ona bila uh, odabranik, zato nam je on bio odabranik za prvu pjesmu. Idemo mi dalje. Idemo dalje, samo da kažemo da se odmah prebacujemo na pjesmu Sweet Lies, jer pjesma Freaks tako nije nas baš nešto oduševila, što zbog e, predvidljivih riječi, što zbog jednostavno toga što je... I rima, mislim rime su... Da, A dobro, sve skupa. ne kažem što. Cijeli paket nam se baš nije nešto, malo isfurano, rekao bi ja. Tako da idemo na pjesmu Sweet Lies. Nama je po bodovima na drugom mjestu završila Anessa sa svojom emocionalnom baladom, a na prvom mjestu Carrie Ann pa možemo ih poslušati zapravo sada jednu za drugom i onda ćemo u, u tandemu i prokomentirati oba dvije. Super. We're lying skin to skin Our love is paper thin I need you skin to skin I need you Don't tell me where you've been Don't wanna hear a thing Don't tell me where you've been Keep telling me lies your sweet, sweet lies. Keep telling me lies. Keep giving me highs. Keep giving me sweet, sweet highs. Keep telling me lies. They say that I'm naive. bio Sweet Lies, to jest to su bile slatke laži u oba dvije verzije. Ti si rekao, e što sada? To se ja pitam, ne znam. Ove pjesme, to jest ova pjesma, e, kako u kojoj verziji, u ovoj sporijoj verziji neke su riječi malo izbačene u svrhu naglašavanja harmonija i tih vokala koji su u pozadini, a isto tako i zapravo isticanje njezinog glasa. A s druge strane imamo ovaj Dance Anthem koji je nekako jači u smislu da pokušava prenijeti poruku, ali na drugačiji način. To je zapravo i e, poanta te, te dvije verzije, da su u takvom kontrastu da se skoro ne mogu smatrati kao ista pjesma. Iako su riječi iste. Da, riječi su iste, to je istina. Ali recimo u verziji Carrie Ann, gdje je pjesma brža, ja sam sebi zapisao da je ovo nekakva, ajmo reći, radijska varijanta neke pjesme, jer ipak je ovo studijska verzija, opet ističemo to, ali mislim da će uživo poprimiti jednu drugačiju dimenziju. To bi se moglo dogoditi, definitivno. A što se tiče Nese i njezine emocionalne balade, puno sam više toga napisao jer iako mislim da smo prvo poslušali tu sporiju verziju, onda naknadno tek bržu da, da, da vidimo gdje je taj kontrast zapravo. Teško je definirati općenito taj kontrast, e, zapravo kontrast, e, razlike. Ja ne bi to toliko e, išao do toga da kažem da je to kontrast. Meni su to više razlike. E sad, hoćeš ti još nešto reći? htio sam reći da nije, nije kontrast samo u tempu, nego je kontrast i u načinu na koji one predstavljaju o poruci koju prenose, zato što čitao sam tamo u onom kad su komentirale što žele reći u pjesmi, a kada pjeva sporo želi istaknuti tu, ajmo reći, bol u tome. Da, tako je, tako je. Samo mi pričaj te laži, boli me i onako, čim je sporija pjesma, osjećaji su tu naglašeniji. A s druge strane, Carrie Ann u toj bržoj verziji više se odnosi na nekakav, kako je rekla, blissful ignorance, u biti u, ignorance is bliss, ajmo tako reći. Zapravo želi se spasiti sa neznanjem. I to su dvije Ili ne pridavati e, pažnju tome toliku veliku, možda kakvu zaslužuje ili ne zaslužuje. Uglavnom, mislim da je poanta ove rasprave bila više da ja, ja moje mišljenje je da će ova pjesma pobijediti. A sada, u čijoj izvedbi, to ćemo tek vidjeti. Šta ti misliš? Što ja kažem, ja ne znam što bih ja rekao na ove dvije pjesme. Meni se čak možda više svidjela i ova Anisina poruka, zato što ja volim više nekako e, sporije pjesme koje naglašavaju te emocije u kojima emocije mogu doći do izražaja. Također, meni su e, back vokali zanimljivi u toj e, pjesmi od Anise, koji onako možda malo podsjećaju na neke druge izvođače, međutim nećemo previše o tome. E, ima, e, hoću reći da ima nekih e, poznatih elemenata. Liriksi su dobri zato što su onako nekako u toj cijeloj atmosferi prigušujući, onako nekako prigušeni, zademfani. A verzija od Carrie Anne je dobra zato što je brža i ima taj disco dio, disco ritmove na koje se može dobro zaplesati e, sa kojima ona može e, dobro ponijeti onako publiku i vjerojatno bi ta verzija e, bila dobra, bolja za live verziju, za izvedbu na stage Dosta je u Ujedinjenom kraljevstvu, idemo dalje na iduću zemlju na današnjem popisu, to je Norveška i top 4 koji smo mi odabrali. Na četvrtom mjestu, odmah da kažemo, našao nam se Morland and Liv Redman to mislim da je to predstavljen čovjek, ako se dobro sjećam, pa slušamo njega. sig så han kan Han sig så kan Sam u plamenu stoji prestravljen čovjek, ako sam ja to dobro razumio. Pjesma je zanimljiva, ali ako se mene pita nije baš za Eurosong. Ona je onako za visok plasman na Melodi Grand Prix u Norveškoj, ali dalje od toga mislim da nema potrebe za tim. Oni inače ne prevode svoje pjesme, tako da... Neće imati engleske verzije. Pa, možda bude, ne znam, nije, nije sad ništa pa, dobro, isključeno. jesu već prevedene, jel? Da, ali neće ih ni biti, mislim, ako nisu tu neće ih ni biti. Meni se isto svidjela e, pjesma, zanimljiva je, znači emo, nabijena emocijama. čuje, se, čuje se patnje u njegovom glasu, to bar mogu tako opisati. Isto tako ugodno je pripomenuti da je prije pet godina također on bio na Eurosongu za Norvešku sa Debrom Scarlett eh, sa pjesmom A Monster Like Me sa zapravo vrlo dobrim plasmanom, čini mi se peto mjesto. Uh, sumnjam da će mu to početi za rukom opet ove godine, posebno ako misli ići s ovom pjesmom, ali idemo mi dalje na naše treće mjesto. Na kojem se našla Karina Dal sa pjesmom Hold Me Down. Oh, ovo je bilo naše treće mjesto. Meni se ova pjesma svidjela, bila je onako osvježavajuća, fina pjesma. Istovremeno je bila i upbeat i poči, potiče na plesanje ili barem blago kretanje, <laughs> pomicanje. Tako da meni se svidjela. Pa catchy je, znači odmah se može pjevat. Da. Ako ništa drugo, barem refereno, onako nakon drugog puta već ju zapamtiš moćna je, barem e, u smislu tih prijelaza na refren. Kada pređe na refren, onako već se onako, mm, taj klavir, valjda, ne znam što se točno tu Ali isto tako i liriksi su dobri, dakle dječi, ja uvijek uporno govorim liriksi. Dobro, su isto zanimljive i moćne. <laughs> Ima puno potencijala da se dobro plasira što u Norveškoj, a što i na Eurosu ako pobjedi. Vidjet ćemo dalje, još je jedna pjesma od istih autora nama na prvom mjestu, ali do prvog ćemo doći tek preko drugog mjesta, a na njemu se nalazi pjesma Spirit in the Sky u izvedbi grupe Keino, Kaino, ne znam kako će to norvežani naglasiti, ali prvo ćemo čuti pjesmu pa ćemo onda nešto i reći. calling me at night You never witness knowing I can see your spirit in the sky I know the lights are dancing Nakon nekih nesuglasica oko toga što smo vidjeli u spotu, mislim da smo spremni reći da, e, barem ja, s obzirom na to kakve su nam ocjene, ja bih rekao da bi ova pjesma mogla pobijediti, iako smo dali pjesmi na prvom mjestu, naravno više bodova, ja se te pjesme uopće više ne sjećam. Pa nema veze, mi ćemo se podsjetiti pjesmu na prvom mjestu. Dobro, ali za sad ova je, ova je wow. Pa zbog čega? Zato što onako kao da ima sve što bi prava jedna pobjednička pjesma trebala imati. E, zanimljive riječi, vrlo snažne zapravo riječi, predstavlja u pravom smislu svoju zemlju. E, nekako e, naglašena je taj, ta norveška strana, ali sjeverna Mistika, strana. ovaj chanting, by the way, ako znate kako se chanting kaže na hrvatskom, a nije pjevanje, javite nam u komentarima. Dobro, a do tada? <laughs> zašto, nam se, zašto se meni zapravo svidjela ta pjesma? Onako, od, od jednom, čim, čim ju počneš e, slušati, e, vidiš da ti e, nekako priča zanimljivu norvešku, norvešku sjevernu, <laughs> sjevernu priču, nordijsku, priču. Riječi, kao što sam rekao, su moćne i meni je zanimljiv taj dio sa njihovim, njihovim tim chanting, kao što si ti rekao. Što još dodati? Ne znam, hoćeš li ti nešto dodati? Ma neću više ništa dodavati, ja sam svoje rekao. Pjesma je stvarno dobra. Evo, to e, od mene ostaje onako glavna primjedba za tu pjesmu. Primjedba. Primjedba. <laughs> komentar. I, A, I jednostavno onako sviđa mi se i mislim da bi mogla dobro proći. Da pače, mislim da će dobro proći ako pobjedi. A do tada, čujem i naše prvo mjesto na kojem se našla Analisa Kumoji sa pjesmom Hala. say, Lisa nas je iznenadila, prije svega zato što smo prije nje slušali Islanđane koji su bili malo zamorni i ona nam je došla čisto kao osvježenje i, osvježavajući jedna, i osvježavajući jedna pjesma. Meni se svidjela zato što je imala izmjenično, izmjenične duboke i srednje visoke glasove, a isto tako imala je i vrlo zanimljiv i onako catchy uh, refren. Što ti kažeš? Pa bila je dosta energična, to ću reći. Mislim da smo čak zato što zbog tog Islanda, kada smo toliko sporijih pjesama čuli, zapravo možda i pretjerali sa našim ocjenama za ovu pjesmu, jer onako, nakon te neke tišine i sporih pjesama došla jedna energična koja nas je probudila i koja onako, o, to, to, smo to, to, smo tražili, to smo trebali. Možda tako nešto slično bude i u Norveškoj, ali s obzirom da svih tih deset pjesama dolazi u jednoj večeri u jednom paketu, možda se neće toliko istaknuti kao što se nama nakon Islanda istaknula energična je, iako je ne vidim kako možda briljira na pozornici, svakako će se naći na mojim playlistama. Može i za vježbu, za trčanje, onako da, jednostavno onako daje energiju pjesma. Ja bi to tako opisao. Da, slažem se. Mi očito biramo pjesme koje su ipak malo brže. To se nekako već ovaj, postala je naša tradicija da slušamo, biramo pjesme koje su i brže i onako nekako glasnije i moćnije kako u pjevanju, tako i u izvedbi. Iako ja mislim da pravu si, slažem se i s tim, ali nekako nam opet na drugom mjestu ostaju pjesme za koje mislimo da će pobijediti. <laughs> Da, to je isto jedna od bojki Eurosonga. ili na trećem eh, primjer za Francusku, ali dobro, ok. Eh, ja mislim, je li on bio nama? Na, je, na drugom nam je bio, na trećem mjestu nam je bio Dobro, ali znali smo eh, ovaj, da će, zapravo, znali smo, poprilično smo bili sigurni da bi on trebao pobijediti Da, eto. <laughs> smo bili smo u pravu, bili smo u pravu, to naša jedna pobjeda, jedna u nizu, nadamo se. Dobro, to je bila Norveška idemo prijeći na posljednju zemlju danas, to je Island. I sa Islanda i njihovog uh, Kepnina odabrali smo isto nama najdraže četiri pjesme, pa počnemo s našim četvrtim mjestom, a to je pjesma Helgi, u islandskom izdanju, ta nam se u tom slučaju više svidjela, u izvedbi Hethrun Anne Björnsdottir. nego što počnemo komentirati bilo koje od ovih pjesama, treba opet naglasiti da sad nakon Norveške ovo je jedan sasvim drugačiji spektar pjesama koje zapravo zaslužuju drugačije standarde, ja bi tako rekao. Pa isto tako njih smo zato stavili na kraj da budu nešto <laughs> ovaj, polagano, uspavljujuće i tako dalje. Sviđa mi se taj opis, <laughs> hvala. Dakle, ovo je bio Helgi. Bolje smo, slušali smo i engleske i islandske verzije pjesama. Neke postoje samo u islamskoj verziji, međutim one nisu dospjele u naših top 4. U ovom slučaju islandska verzija je dobila bolje ocjene. Pjesma Helgi, vesela, ali to je sve što sam ja sebi zapisao. Pa ni ja, bog zna šta nisam napisao. Zapravo, <laughs> lakša je pjesma i u redu je, sviđa mi se ja sam sebi zapisao <laughs> sljedeće. Kada bi poslušao tu pjesmu sto puta na radiju, negdje, onda bi mi se jako sviđala jer eh, bi mi nekako ostala u uhu i tako mogao bi pjevušiti zajedno sa njom. Pa da, mislim sad nam isto onako malo ono u uhu, ali više kao nekako ono dječja pjesma, ja bih rekao. I, i ako zapravo usporedimo englesku verziju, ja sam sebi bar to napisao napomenu, te, većina tih pjesama je nekako na horuk, prevedena na engleski, onako riječi samo tako posložene, tek toliko, ajde da imamo nešto na engleskom, međutim A treba... rokovi su, mora se ispoštivati Tako je, tako je, ali poanta je ta da u Islandu e, prvo izvedu pjesmu na islandskom i onda ako prođe u top prije je bilo tri, u, međuvremenu su top dvije ako se ne varam, prve dvije, onda se tek izvode na engleskom u slučaju da engleska varijanta postoji. E sada, ako bi ovo prošlo dalje, engleska varijanta bi, bi potonula ko Titanic naspram ovog ovdje, a i to nije baš neko, neka izvedba bila, pa neka idemo dalje, nije, nećemo se zadržavati na, na donjem dijelu skale. Idemo na treće naše mjesto, a na njemu je opet islandska verzija pjesme Kristine Berensen, koja je Eg Ameg Health, ja sama, I on my own, ja bi to preveo s obzirom da ne znam kako da to na hrvatski kažem, ona sama pjeva Nije I by myself, ili? I on my own, bolje. A sve jedno, slušamo. Meg Amexialf, ako sam to dobro rekao. Kako, kako se to kaže, reci nam. Ja mislim da sam to najbolje izgovorio na, prije pjesme, to jest onako najbolje kako sam mislio da treba biti. Nije mi islanđanski, islandski, <laughs> nije mi islandski drugi jezik, ni prvi, tako da ne znam kako bi se ispravno trebalo reći. Ali to i onako nije ono što je bitno. Da, ono što je bitno je da nam se pjesma generalno svidjela. Međutim, pomalo je ozbiljna ovako, ima ozbiljnu temu i kao da balansira između ozbiljne teme i teksta i nastojanja da pjesma bude, to jest da ima nekakvu pozitivnu notu. Takav je i sam naslov pjesme. I on my own, ja sam e, sama sa sobom dobro i idem dalje. <laughs> Ali opet nekako melodija je nestašna, nekako tarara, tarara. ne znam, sviđa mi se e, da, pa ali opet sviša mi se sviđa islandska verzija, što se ne reflektira dobro u smislu kako će to proći ako pobjedi, odnosno kako će zvučati ako prođe u top 2 i onda automatski engleska verzija tone, engleska verzija je Mama Said, koja je opet nekako prevedena, eto, tek tako, da, da, bude nešto, <laughs> da bude nekakav tekst, da budu oba dvije verzije tu u slučaju da prođe dalje. Koliko vidjet ćemo, da, vidjet ćemo što će se dogoditi. <laughs> Idemo mi na naše drugo mjesto u međuvremenu, to je sada Free Omar. Isuse, tko će to pročitati? Na engleskom, ovo, ovaj put nam je na engleskom verzija bila bolja. A, <laughs> sreća! Pjesma se zove What If I Can't Love. pa slušamo nju. What if I can't ever love f feg get eki ili na dragom našem hrvatskom What if I can't love? <laughs> Pjesma nam se našla na drugom mjestu, malo nas uzmite sa rezervom, to jest mene uzmite sa rezervom, e, budući da ja sam dao ovoj e, e, pjesmi malo više <laughs> ocjene. Međutim, ovaj Island nas je uh, poprilično dotukao budući da su pjesme bile malo onako a se zamorne recimo to tako. meni je, to jednom <laughs> meni je, <laughs> nije bedako puno Meni je ovu pjesmu onako nekako podigao ili kako bih rekao spasio ga je ritam, eh, eh, pardon refren. Referen ga je nekako malo, malo je podigao tu pjesmu na neku, neku bolju razinu. Da, mogu. <laughs> Mogu ja nešto reći. Što ti kažeš Leone? E, to je jedna laganica bila, ima dobar glas, ja sam ga usporedio s Michaelom Bubleom. Dobro, ima dobar glas, sa time se i ja mogu <laughs> složiti, da, pridodam svojem komentaru. Ali isto <laughs> tako da pridodam sve, sve ukupnim našim komentarima, svi imaju dobar glas jer smo samo studijske verzije <laughs> slušali, tako da ne možeš imati loš glas u studijskoj verziji, čak i uz autotune ne bi ga ni primijetili. Ali mislim da je ovo ovdje genuinely dobar, dobar glas, ali, ali nema ono nešto to je ono što mene ovdje mučilo i zato sam ja dao nekakve osrednje ocjene, malo niže ocjene, da izbalansiram tvoju ocjenu, zato hvala Bogu nije završilo na prvom mjestu. Ajde, hvala Bogu. Engleska, <laughs> engleska verzija je nešto bolja, zato, je, zato smo ju sada i poslušali, međutim, ne baš. <laughs> ne, ne bi ono, ne bi to slao na Eurosong ako, ako mogu birat. Da, ni ja, Malo smo tu ovaj, bili iscrpljeni očito. Island, <laughs> joj, ove godine, ali okej. Zato smo mi izglasali e, pjesmu koja je na prvom mjestu za nešto najbolje, tako da idemo poslušati Heru Bjork i englesku verziju Moving On. je bila Hera Bjork. Leon je pripomenuo kako bi ovo mogla biti poprilično dobra tema za Jamesa Bonda, za novi film. Što ti kažeš? Da li bi, <laughs> bi se novi uh, James Bond, mogao zvati Moving On? <laughs> A, ba, pa dobro, moglo bi se malo raspravljati o imenu, ali svakako pjesma ima priču i Hera nam ju intenzivno prenosi, barem preko ove pjesme i vjerujem da će savršeno izgledati na pozornici. Što se tiče ove studijske verzije koju smo čuli, ona će tako zvučati uživo i to možemo biti sigurni jer je već bila na Eurosongu i vrlo je zahtjevno pjesmu izvela uh, Žene se koja 2010. Moramo to istaknuti. Meni je pjesma pobjednička. Ali, ali za Island, reći ćemo tako, nećemo baš ići predaleko na Eurosong, ali pjesma mi je stvarno super. Ma da, meni je, meni je pjesma odlična i kao da si zapravo čitao moje komentare. Znači cijela jedna nova priča, cijeli jedan svijet u koji nas eh, Hera uvlači i tako... I, ako samo smijem reći, naspram svih ovih drugih pjesama koje smo čuli, ova je kako bi ti rekao, promišljeno prevedena na engleski. Nisu samo nabacene riječi i rime, kao u svim slučajevima prije ovih koje smo čuli, već je ovdje baš onako dobar tekst. Da, ali u ovom, u ovoj pjesmi ja to onako na, na, prvi, na prvu loptu ne primjećujem, što je poprilično dobro. Znači da uopće ne moram ni misliti o nikakvim riječima, već me pjesma onako odmah povede. Mhm. I sviđa mi se što se kažem, cijeli jedan novi svijet. Pjesma se polako gradi i to se baš onako čuje i to pridaje pjesmi, to jest dodaje pjesmi važnost ali <laughs> istovremeno e, je pjesma onako i lagana i fina je, baš je fina. Hera ima fantastičan glas, glas je znači super. I na kraju Key Change. Key Change, ništa bez Key Change na Eurosongu, barem, <laughs> barem ako se pita one klasičare <laughs> Eurosonga, ali ovo je stvarno e, baš jedan, e, kako bi rekao, i suptilan u isto vrijeme, ali onako lijepi onako za kraj, Za, bravo, savršeno, tako je, da. No, da baš sada ne, ne pretjerujemo, poslušat ćete i sami pjesmu vjerojatno i izvan naših komentara. Ovo je bilo sve za danas, a iz ovaj tjedan. Pohvale, ponude, prijedloge i pokude primamo u komentarima. A do sljedećeg tjedna... Pozdrav!